Ezen ze erreforma hainit zaipu da, Eduard Filip, frantziako lehen ministroak erreformaren ardatz nagusien berri eman berluke egun a egun, gurekin trenbidetako CGTko peio dufo, egunan. Egunan. Ala jan, Cyril Spinetak egin txosten jano inahitzen da frantziako gobernua erreformaren eramaiteko, Spineta da, erfrantzeko zuzendari oia bestiak beste, Aipatzen da, peio dufu, lina tipiak, tipiak eta semino edo trenbideetako langileen egoera izkela bi biktima hundienak, bez zertan da? Bez zertan da, behit egiten dugu, gaur aterako da eh, gobernuak egin nahi duena. Gero, spinetak diadanik nekez ere mantzuen eh, berekargoa erfranzen, eta trenbideetan ez du ezer ezagutzen argi eta garmi. Ordan berari eskatzea olako txosten bat, piskat garria izan da guretzat, Bigarren gauza ez ditu ez da langileak ere eh, ikusi, ez da, ez da batera haiekin egon, ez da sindikatu ekin ere, horako txosten baten maiteko hori ere askibitxia da. Zeratzen da, ekonomikoki uh, bagizik ez dela ikusi txosten horren egiteko, eta hortako spineta bezalako bat hartu da? Bai, piskatu gunago jongo nintzen ere, Azkenean, eh, aipatzen diren gaiak edo erreformak, diadanik aipatuak izan dira, enpresa barnean orduan, Eh, txosten hori telegidatua izan da astapenetik pentsatzen dut eta gion pepik bazakien zari izango zen, ba, esentzefeko eh, burua eta berak eman dituera bideak edo nora bideak uh, spinetari askiargi ateratzen da Eta ze berri duzu hemen mentuko? <clears throat> Egun, eh, erran dugu, Eduard Filipek eh, horren berri emanen duela, baina anartian? Ba, anartian, eh, Gion Pepi etorri behar eh, bordalera ostegunean, eta itxoeten ginen bere etortzea, ekin zabat antolatzeko. Azkenean ez da etorriko. E, ba, argiki errandu, du, horra, giloa, piskat, beroegia bero e, zerako, ez zituela langileak eh, gara iuntan ikusi nahi. Hastapena da, aintzinatua da, zer dakizue? Ez dakigu, eh, ez dakigu, joan den astean eh, gobernu edo hau kide batek edo bazera maileak uh, ipatu duena da, Leicester joan behar zera aintzina, eta orduan uh, aipatzen da, orduan entziak uh, pasatuko lituztekera, baina horrein arte, Itxeiten dugu uh, gaurko emaitza, jakiteko nola pasatuko den, baina gu presgira. Hmm, Pusken garraioa da pixka bat privatizatua ementontan, ala ere bidaiarien zerbitzuaren privatizazia eta konkurentziari idekitzia aipatzen da txostenia? Bai, baina jadanik aipatua zen uh, Europako lege batean. Orduan, eh, Europak bultzatzen du Bai, bai. Hori uh, deitzen da katrien 4. pake ferroviar hastian entzun dut eh, berrietan eh, Jeronimo Prietok eh, ipatu duena, horra, uh, Europak bultzatzen du servetsu publikoak uh, pribaz, pribatizatuak izaiteko, eta eta Frantziak segitzen du eredu hori momenturako bederen, horra, ba, gero ipatuko dugu behar ba, baina uh, konkurentziak ez du gauz oin hainitzik ekarriko naski, zenta gaur egun uh, tren eh, ekonomia ipatzen duten bezala, go ez gila bat ere hortan, oso gaizkidoa frantzian, autu izigarri egin baitira, eta sekulako zorra delako estatuari esker. Uh, eh, autu txarra, zuretako, edo zientzat, nunda, uh, eh, zoin izan da autu txarrena, zorraren sortzeko? Ba, zorra nola sortu den, ba, bazen zorra bat badena beti olako enpreso, enpresa publikoetan, tiki bat, baina gero abiadura handiko tren eh, bideak e, eraikitzea eskatu zuen estatuak, eta ez ditu estatuak sekulan ordein du, orduan esentzefek eh, hartu zen bere gain. Eta, eta arazo hori ez da sekulan konpondu eta urtero potolotzen da zor hori, zenta azkenean ez da uh, dirua galtzen derako, eh, dirua piskat, baina dilua irabazten da esentzea efen, arazoa da zoga hori pagatzeko Ar, badela porzentai bat edo ehuneko bat eta urtero horrekin bakarrik zorra beritz uh, e, potolotzen da gan dut uh, kredituak direla e, eman dezagun ehuneko bostean eta horrek balio duela uh, mi, miliar erdi bat euro dolako zerbait eta Paneti txostenak dio sosa galtzen dela probintzidako irikipietan gelitzen baita abiadura, abiadura treina Hori, bon, hori e, gezurra da, zenta ez da dirurik galtzen. Eh, e, TER-ekin e, eh, dirua irabazten du SNCF-ek. Gaur egun e, sncf dirua galtzen du zerrekin, ba merkantzien garaioarekin. Zenta kamioien konkurrentzia zigarri bortitza da. Eta, eta justuki e, pribatuak sartu dira, diadanik, e, konkurrentzian e, Eh, merkantzien garaioan, eta hor bat adibide bat erakusteko konkurentziak ez duela alde honik, zenta sartu direnetik, antxo erditik eh, apaldu da tre, uh, merkantzien garaioa trenbideetan frantzian. Eta gainera, enpresa pribatuek baute sekulako dilu zorra bat, uh, uste hot uh, konkurentzi principalak uh, eun milioi euroko uh, budjeta duela urtean, eta hortik ogeita bost milioi galtzen duela egunero. Uh, urtero barkatu. Eta horrek erakusten du zinez, ez dela konkurrentziari irekitzean uh, gauza honik, atera, atera bide orokor bat atseman behar da, treina interesgarri zaiteko denentzat. Thank Pineta esentzifaren reforma aipatzen duen txostena, hortaz eh, mintzatuko da, Eduard Filip Frantziako lehen ministroa egun, reformaren ardatz nagusiak aipatuko ditu bestiak beste, gurekin goizuntan eh, tren bideetako ko Peio Dufo, eta haintzin aipatzen genuen Peio Dufo, bidaiarien zerbitzuaren privatizazia, konkurentziari idekitzia, errialde batzutan, adibidez Britaina haundian, Japonia aipatzeko ah, beste mail batean, baina Britaina haundian, ororen buru, autu hori zuten privatizatzia, bez, zeutu intzuten konkretuki, zenta aipatu behar da, egiten zinadutan antrenazkampo, badela uh, trenbidearena. eta, eta treinarena. Eta uh, Britain handian dena uh, privatizatu zuten. Eta hor, eta hor be, aski argiki ateratzen da, sekuritate mailako arrazo lagi-lagiak hilak izan dira, eta dena, eh, trenbidetako langileetan, baita erabiltzaileetan. Azkenean, trenbide bat eh, privatizatzen baduzu, ematen duzu pribatu bati, aukera, utatzea ekonomia, ala, e, ala sekuritatea. Eta zer egiten du pribatu batek, ekonomia. Zenta beti hori nahi dute. Eta azkenean trenbide bat ez baduzu behar demezala uh, eh, mantentzen, antolatzen eta guzi, zer gertatzen da, tren istripua gertatzen dira. Frantzian, zer gertalitzateke trenbidea, ala ere geldi litzateke... Mom, momentuko aipatzen dena da trenak privatizatzea, ez trainbideak kotz. Beraz, SNCF-ak behar lituzke entretenitu. Bai. Geroan, eta bainan, bainan, hori da? hori da, hori da. Uh, eh, urtez eta urtez, eta gaur egun emaitza hor dugu, urtez eta urtez, uh, eh, SNCF gaur eta bon, lehen uh, bi urte arte RFF deitzen zena, uh, RFF hori, esen diru bat ateratzen gaurko trainbideak entretenitzeko, edo araberitzeko, edo ez aski bederen, Hainitz ateratzen zuen abiadura handiko tren horien egiteko, baina uh, tren diadanik biltzen ziren trenbideen zat, zigarri guti. Eta gaur, eh, zerbitzua uh, zigarri txarra da horregatik. Eta adibide bat, eh, katener deitzen da hor uh, burdin bat uh, trenbideetatik gainetik hor pasatzen dena, elektrizitatea maiteko uh, trenari, eta horiek ez ditute gehiago entretinitzen, edo zigarri guti eranez, hori da arrisku kalkulatu bat. Bai, erortzen da noiztenka eta trenak hartuko dituzte ilu, lau, bostoren berant, baina gutiago kostatzen du, entretenitzea baino. Eta diadanik sartu gira logika pribatu hortan eranen nuke, gatik eta gu aspalietiko horren kontra borokantzen dugu, zorra hori da estatu estatuaren zoga, hastean erran bezala, horiek eskatu zuten eh, abiadura handiko trein bide horiek uh, eraikitzea, eta sekulan ez dute ordaindu, eta enpresaren gain egon da zora hori, eta ez da posible. Aipatuko dugu orain zurekin, semino, eh, trenbidetako langilea, egia da, bai. usua ipatzen delaik, hainitza abantaila. Hala, bai. ikusten da, semino delaik, hala, goizik joetan erretretarat, hilabete sari eta, bo, tren txartelak horirik. Eh, bo, eh, Prezeski, hau bai. zer da gaur egun zuen estatusa? Ba, eta, ba, ez dira bakarrik abantailak xe ba, justu, uh, baino lehen gaur egun sartzen diren langile taik... Uh, uh, eh, egunetik bosta gutik gora bera, ateratzen den presatik. Bere ez baitu egon nahi, sobera zaila baita. Hori argi erraiteko zen eta beti... Zeren eh, horren zer dira? Hori da. Azkenean, eh, gure estatutua zer da, da mantentzeko zerbetsu publiko bat. zenta, eta trenbidetako langilek egiten dute egunelo eta gauero lan. Eh, beti berdila eguier eh, dela indilelakoak tren gidari kontrolatzaile eta guzi eta hori urteko eh, egun guzietan eh, nahi dut beste egunean donoiz donoiz ordan Hori, horren uh, parean, eman zuten estatutu bat, egan bon, ba, ba, zaila izanen da zuen zat, baina, bestalde, ez zait, ez zarete, kanporatuak izaten ahalko edo arrazolak bat, eta bai, baina horoko eh, gehan ez da olako uh, mehatxarik izanen uh, eh, esentzefeko uh, langilean zat. Oli da lehen gauza eta antxu bakarra gaur egun, eh, azkenean. Zenta aipatzen zen ere gure erretreta, baina erretreta duaten ziren, duaten ginen, Uh, berroita ma bost urtetan, eta gaur egun ni joango naiz uh, bi urtetan. Hortoan, eh? hori aldatu da, eh, diakinez kotizatzen dugula e, parte erdi bat gehiago pribatua baino. Justuki lehenago dioten ginerako, eta eskatu genuen parte hori itzultzea, baina ez, hori ez duten zun. Horra, e, gero, ba, treina ez dugula ordaintzen, baina e, e, enpresa initzetan baliatzen dira enpresako servitzuak horra, e, eta erranen nuke, e, biltzen naizenean, e, antzu... Egunetik eh, uh, eh, berroita, elarrogoita ama bost uh, etan uh, eh, bilkura, uh, laneat joaiteko dolaukoetan uh, ibiltzen dela treina. Mm, aipatzen da, justuki, konkurrentzia sartuko delarik, ba, estatus hori izanen dela pizu bat ezentze farendako, eta ez dela lehiatzen alko? Ez, ez da egia. eta horra, uh, hastean erran bezala merkantzien gara joan, badila uh, pribatuak diadanik, pribatu horiek askoz gehiago ordainduak dira gu baino. Gu uh, zinez dirusari apalak ditugu konkurentziari konparatuz. Aipatzen dira dirusariak uh, or, uh, um, gidarienak, baina jakin behar da horiak uh, bi hiru gauez uh, kanponlo uh, egiten dutela eta hortarako um, hainitz mugitzen direlako gehiago ordainduak dira. Baina uh, edo postuetan lan egiten dutenak uh, oso ez guti, ez naiz eh, ez dute janen beharren gara, baina eh, pribatuan gehiago ordainduak dira gu baino erreski. Lina tipiekin bukatuko dugu, lina tipien kentzia aurre ikusten da, ez denen kentzia baina zonbaitzu, ez da zehaztua oino behar bada, ipar euskal egiratek hartzeko, zer nahi luke, garazi baiona, mm, lina hori, des, desagertuko litzateke, jakinez obrak eginak izan direla janik? Bai, ba, hori ez da, ez litaike lehen aldia izanen, uh, trenbide bat uh, berritua eta etxita askifite geroago. Eh, ez da, oinan, eh, horra, uh, eh, uh, txostenak aipatzen duena da ikerketa baten egitea. Eta orduan, uh, bai, mehatxatua da, zenta oso tren guti dira, eta serbitzu txarra da, gaur egun, eta gu saratzen dugu hori aspalditik. Egun eta ogoita amak bidaigiari egun guziz, bai, gora bera? Hori da, eta zertarako, da tren guti egidirerako hortan. Eta gu, zerretesemino ekin, egiazko servitzu publiko baten izaitekotan, uh, doblatzea, trein kopuruen doblatzea proposatzen ginoen, uh, eh, merke dena, baina izi gari, hor, uh, estudiante, langile, eta guzi, horien zat, egun urbiltzeko, auto hartu baino, gaur egun, badakigo, uh, ustaritzeko, bide horteik e, eh, egunero bidea tapatua dela, orduan... Mementoko noren esku liteike, adibidez, zuek hori galiten duzu, esentzifaren esku? Ez, hori da TER bat, orduan e, luke eh, hautatuko eta horari gira ere jarren etxegarra eta bere servitzuekin uh, eh, eh, erri elkargoarekin, Euskal Herri elkargoarekin ari bai gila ahemanetan justuki hori konpontzeko eta horiek eskatzen dute, baina sncf efek gaiten du ez dela posible eta gur gila teknikoki gaiteko bai posible da baldin zaurietan posible da e, lotura egiten duzu Euskal irigune elkargoaren desafioetarik bat da garaio publikoen eta garazi baiona izaiten alitaiki bizkarrezur bat, eh, kalde eta kostaldearen arteko zerbitzu horren uh, eh, obetzeko, bez, hori zalantzan da? Bai, gaur egun zalantzan da. Hori, eta hori nahi dut, ba, gai hortik kanpo ere, TGV-ak, edo abiadur handiko treinak biltzen direnak eh, endaiara eno, bordaren eh, geldi daitekela ondoko hilabeteetan eh, aipatzen dena aplikatzen bada, hori ere ez baita abiadura handiko treinarik, eh, tren bidelik bordaletik eh, egoaldean, Orduan, eh, hori ere, kendua izaten alkoholitaik eta train zuzenik ez Parisa joiteko. Baina bai, eh, bai hona garazi behitza ipatzeko, bai, guretzat zigarri da eta bortitza. Gaur egun adibide bat hartzeko, aplikatu nahi dutena da postak ejan balu bezala, bo mezuk ez duzu uh, urtean eh, ehun bat uh, gutun eskuratzen orduan ez gehiago gutunik ek ekarriko, uzkainan hori da. Eta serbitzu publikoa da lehentasuna, eta frantzian aipatzen da legalite, baina hor, eh, hor sekulako diferentzia bat eginen dute uh, eh, erri uh, eh, zenta batzuk uh, jende hainitz dute eta trenak zen dituzte eta beste ekez, eta esen uh, lan egiteko mamia edo interesa da justuki servitzu publiko hori, nahiz eta trenbide tiki bat izan, beharrezkoa da hainitzen zat, eta egin dutena urtez eta urtez eh, murriztu dituzte uh, baldintzak, tren kopuruak eta guzi, eta gaur egun erraten dute, ba, horra ez dugu diru aski irabazten, baina servitzu publiko bat ez da hor diru irabazteko. Zuek sinesten duzue, eskaintza hobetuz baiona eta garaziren artian emendatuz joan jinak, bai. egunian zehar, ba, bai. ekonomikoke ere errentagarri litzatekela? Ah, bai, bai, margita garbi, zertarako, zenta gaur egun ez da ordaintzen uh, uh, niorkez du ordaintzen bai, sekuritate sozialak kutsadura ikusten dena, zenta baiona, inguruan ez da initzaipatzen, baina airea gehiago kutsatua da gaur egun eh, horra, uh, eh, sobera auto direlako inguruan, eta horrek niork ez du ordaintzen, bai, gure horrak eh, eritzen dira, eta guzi, eta sekuritate sozialak bere gain hartzen du kastu hori. Orduan, bai, interesa hortan da, interesa da aldatzea, eh, aldatzea egiteko moldea, eta ma da aukera on bat, gana idut, ordu erdiero edo orduro tren bat baiona garazitik eta garazi garazitik baionara, uh, ehm, Orduan bai, bai, uh, eh, diendeak hartuko du treina, baina gaur egun baldintzak ez dira denakor. Martxoaren ogoita bian eh, greba, uh, bai. da, eta izanen da. Uh, zer uh, behar zin ikusiz nolala pasatuko dena eguna, zer egaren duen Eduard Filipek, zer ementura? Bai, baina gero badakigu zer diren horabideak, orduan, uh, bai, hogeita bian izanen da greba eguna bat, bai, grabaz gain manifestaldi potolo bat Parisen, tremideetako langile guziekin, edo hainitzekin agian, eta hor untan ere haste azkenean bada CE bat, komite eh, da entreprise bordalen, eta hortan ere jonen gira gure aserrea erakustera eh, gure zuzendarieri. Baina horrez gain, eh, horra, uh, nuke gure, gure kasua hola tratatzen bada, uh, langile guzien zat uh, bortitza izanen dela ondoko hilabetetan, zenta azkenean beti horri zangila uh, lege uh, langileen kontrako lege txaren kontra borrokatzeko, eta lehen lehuan maiz, eh, gure kasua hola pasatzen bada, uh, eh, zaile izanen da beste langileen zatzen, eta gobernuari eskuak libre utzi, utziak izanen dizkio. Peo Dufo, mileskar. Ba, mileskar zori.